Се надам да дека имавте една прекрасна сабота. Uh, Навистина уживав во прошетката до водно и прекрасната панорама на градо што можев да ја видам од таму. It was a very pleasant company about all of you going together into the mountain. That was a wonderful uh, time and that was a really thank God for the opportunity. За мене представуваше голем благослов а, да бидам во вашето друштво, сите вие кои што се придруживте на таа прошетка и на вистина му благодарам на Господа за оваа прекрасна можност. So I, I like to then now begin the second part that we talked about this morning we are going to look at from a perspective view of a person can become from a hearer of the word of God and to doer of the word of God. Значи би сега сега да продолжам со вториот дел од нашата порака што ја почнавме утрово, а тоа е како една личност а, да може да стане а, извршител на Словото Божјо од тоа што бил пред тоа, а тоа било само слушател на Словото Божјо. So let's look at in the Bibles and open the Bibles and the book of First Peter chapter five, verse five. Затоа да ја отвориме Библијата најнапред во првото соборно послание на апостол Петар, петата глава, петтиот стих. Прво Петрово 5.5. And before we begin, I'd like to invite after you there, invite you to И откако го најдете тој стих, тоа место во Библијата, би сакал само да ги наведнете вашите глави на кратко и да упатам една заедничка молитва. As we come together at this hour day. We ask you to be with us, open our hearts and our minds, to be able to understand and comprehend how important this message is for us, especially for the time that we are living, the most critical time of history. Lord, we pray that you will guide us and direct us as we pray for us. Amen. Amen. Now, we look this morning from a perspective view of a person who has been with Jesus, who's been in the message, who's been hearing the Word of God, who's been hearing the three angel message, and yet is not with converted. Значи, ова утро ние ја погледнахме перспективата на оној верник кој што бил со Христа, ја слушал неговата наука, го слушал неговото слово, ги слушал а, трите ангелски вести и сепак покресето тоа, што? Тој не бил со Бога, тој не бил обратен. Church, to a person who's been 20 or 25 in the church years, and he says, "You going to tell me how to read the Bible and how things are? You only been in this faith for two years, I mean for 25 years. Not there you talk to me this way. Зато што често пати се случува кога еден нов верник ќе дојде во црква, значи некој нов обратеник, кој што да речем еве бил две години само во црква, во разговор со некој член кој што тука бил 20 и кусор години, да му биде речено, ти мене сега ме учиш од Божето Слово, јас сум бил тука 20 години во црква. А себак фактот е тој, браке и сестри, дека не е битно дали сте биле две, 5, 10 или 20 години во црква, затоа што оно што е битно е дали имате една жива, лична заедница со Господа. Because if the soul is about Christianity to hear the Word of God, then Peter himself hears the Word of God from the Son of God, he witnessed of that, and why he was not able to stand up and be besides his night. Бидејќи ако се беше до слушање само на Божјето Слово, овде во личноста на Петар имаме човек кој што лично од самиот Божји син ја слушал оваа наука, па сепак тоа за тие 3,5 години не било доволно, само тоа не било доволно да го подготви, за да може да а, застане на страната на негова страна во моментот на искушението. Well, the reality is this, is that when you only develop to have a relationship with God from the lips and not from the heart, you will never do anything right. Значи, реалност е дека ако целата ваша служба, целиот ваш однос кон Бога е само на уста, вие никогаш нема да можете да направите нешто вредно за Господа. So when you only hear a good listener, a good hearer of the Word of God, then you say, yes, yes, I know the Bible says that, I know the Bible says this, but yet himself is not applying anything in his life. Значи, еден добар слушач на Божјето Слово е човекот кој што аминува на сето оно што се кажува, да, верувам, знам дека Библијата го вели сето ова, да, го прифакам сето ова, меѓутоа тој сето тоа не го применува во неговиот живот. Но знаете ли дека е жива вистина дека постојат луѓе кои што имаат само еден ваков критериум во нивниот верски живот, во црква. So the first step that, he, that, that, that Peter took that was really a, was proud and arrogant in his eyes. Значи првиот чевер кој што Петра го направил бил да се сетиме неговата гордост и арогантност. So yes, after Peter was humiliated, hit the ground even eat some of this dirt that he kicked himself with his own feet, then you realize that God knows the heart and the motives of each one of us. И дори тогаш кога Петар бил понижен во своето искуство, значи кога дори изел малку и земја, до толку што паднал, тоа е символички израз, Дори тогаш можел да разбере дека Господ ги познава вистинските побуди на срцето на секој човек. И сега, дори сега можеме да видиме во овој текст што е спротивното на тој прв чекор што Петар го имал направено пред своето обраќање, а спротивното од гордост и ароганција представува понизноста. humility for God resists the proud and give grace unto the humble. Еве што ни вели Библијата во 1 Петрово, 5 глава, 5 стих. Исто така и вие помладите, покорувајте им се на старешините или на постарите, а сите пак покорувајте се еден на друг, и здобите се со понизност, бидејќи Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Verse 6. Humble yourselves Therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you and do time. Шестиот стих вели, понизете се под крепката рака Божја, за да ве воздигне, кога ќе дојде соодветното време. Дали ова сега звучи како горделиви зборови? Не. These are the signs of someone who Да да ова е знак на некој кој што се претворил од слушател во извршител на Божијата реч. Значи, ова звучи како некој што еднаш лутал по погрешен пат, а потоа дошел до заклучок, Не одам веќе по тој пат, затоа што ова е вестинскиот пат кој што Господ ми го покажал. Значи, Се секаваме на вториот чекор, Петар беше оној кој што беше мрзелив, кој што не, не се одзиваше на Божиот повик, А сега, што ни кажува во осмиот стих? Во осмиот стих ни вели, бидете трезвени, бидете будни, зашто вашиот противник гјаволот обиколува како лав што рика и бара некого да проголта. He says, verse 9, Who persist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished and you, brothers, that are in the world. Деветиот стих вели пак, спротивете му се со тврда вера, знаејќи дека такви страдања ги снаоѓаат и вашите браќа по светот. Does he sound like a lazy words now? Дали овие зборови звучат како зборови на мрзливец овој пат? Не. Напротив, бидете постојано будни, постојано активни, зашто гјаволот е насекаде околу вас. because he can destroy you. But as long as you walk with God and do it God's word, and keep yourself occupied in the Word of God, he has no chance. Не му давајте никаква можност, никаква шанса на овој измамник и вас да ве измами, затоа што само тогаш кога ќе бидете утврдени во Божјата Слово, во Неговата реч и ја творите Неговата волја, вие ќе бидете и заштитени од Него. Нема да му давате никаква шанса. Don't me to read another passage concerning this particular topic. let's go into 2 Peter chapter 1, Да отвориме еден друг библиски текст на оваа тема, да отвориме во второто послание на Петар, првата глава, says on verse on verse 10 it says, Wherefore rather brothers give diligence to make you calling and election sure. For if he do these Ева што ни вели 10 стих, значи второто Петрово послание, прва глава 10 стих. Браќа, зато уште повеќе настојувајте да го зајакнете вашиот позив и избор, зашто ако го вршите тоа, никогаш нема да погрешите. And it says on 2 Peter chapter 3, verse 14 says, Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that you may be found in him peace, without spot and without blemish. А во второто Петро послание, трета глава, 14 стих пак, ни се вели, Затоа, возлюбени, додека го очекувате тоа, Погрижете се пред Него да излезете спокојни, неосквернети и непорочни. Да да you troubles and difficult times unless you acknowledge God in your life, you will do nothing right. Значи, овде ни кажува, браке и сестри, самиот апостол Петар, дека вие никогаш нема да можете да успеете во вашиот живот, ако не му дозволите на Господа да управува со Него и само тогаш ќе можете да ги да постапувате исправно. And need to understand that God is going to be deal with you But God is going to protect you if you really give God to heart, to mind, and to soul. И Петр ни вели во овој текст дека Господа тој кој што ќе ве штити, само тогаш кога ќе му се предадете целосно вашето срце, вашиот ум и вашата волја. Now let's look about this point number three that was Peter Која беше третата карактеристика на необратениот Петар, значи тој беше и кукавица. Да отвориме сега во првото Петрово послание, значи се враќаме на првото Петрово, четврта глава, 16-тиот стих. Прво Петрово, значи 4.16 вели Let him not стих се вели, но ако некој страда како христијанин, да не се срамува, туку да го прославува Бога за такво учество. If you are Christian, if you are going to be persecuted, you are going to have plenty of opportunities to really prove to God that you love Him. Со други зборови, тоа значи дека ако сте христијанин и ако биете прогонети заради вашата вера, вие на тој начин ќе стекнете многу начини и можности да ја покажете вашата љубов кон Бога. Don't be a coward because thou is not to accomplish anything. Затоа тој со други зборови ни вели не биете кукавици, бидејќи на тој начин нема да постигнете ништо. Туку бидете подготвени да се одржите и да стоите за оној кој што самиот умрел за вас. Saying, If you really call yourself Christian, follower of God, then do your part and God will do his part in your life. Или пак, како да вели, ако вие сте христијанин и на а, направете го она кое што е ваша должност, ваш дел и Господ ќе го направи неговото во вашиот живот. Let's look about the point number four of our When he mingled with the people in the fire, not only to identify, the word of God is worldliness. Имаме и оној четврти момент го имаме каде што Петар се помешал со неверниците околу огнот, а, значи еден вид световност кога не сакал, значи сакал да го сокрие својот идентитет во тој момент, не сакал да го препозна. Let's that, that verse 11. Да најдеме спротивно на тоа нешто, еден текст овде во 1 Петрово, втората глава, 11 стих. It says, Dearly beloved, I beseech you, as a stranger and pilgrim, abstain from fleshly lusts which war against the soul. Значи во 11 стих втората глава се вели Возлюбени ве молам, како придојдени и гости, да се пазите од телесните похоти што војуваат против душата. Don't make God as a priority in your life and stand up for Him. Со други зборови, значи, немојте да одите таму кај што би сакале да ги задоволите вашите нагони, вашите телесни страсти, туку застанете цврсто а, на Божија страна и нема да се поколебате. So the Lord says, Peter says here to, to us, in behalf of the Lord, uh, says that Not low your standards and your life or your worship, but remember, He died and we need to prove that we love Him by doing His will, not our will. Значи, со други зборови, Петр ни кажува да не го намалиме нашиот стандарт на богослужение, нашиот стандарт на служба кон Бога, току напротив да докажеме дека го љубиме, дека сме негови. Под број 5 следеше неговото порекнување или откажување од, и, од Христос од неговиот учител. Да погледнеме што Петар кажува спротивно на тоа, во третата глава, прво Петрово трета глава, 15 стих, He advises us by saying, But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asks you as a reason of the hope that is in you with meekness and fear. 50 стих од 3 глава, Туку Господ Бог почитувајте го во срцата своји, а бидете секогаш подготвени со кротост и страво почит на одговор на секого, за одговор на секого кој од вас ќе побара сметка за вашата надеж. Што значи, секевајте се. Не плашете се. Почитувајте го Бога. Дајте му слава и чест. И немојте да биете исплашени. Току во такви моменти на искушение, дајте му на Господа слава и чест и тој е тој кој што ќе биде со вас во такви моменти. Не дозволувајте да ве контролираат околностите од вашиот живот, туку направете Господ да ги контролира тие околности, ставете ги под а, негова контрола. So let's look at this point that I want to cover because I want to conclude this point that I'm making to you. Let's turn with me in the book of Second Peter, chapter 3, verse 17 and 18. И за крај би сакал да изведам еден заклучок за сите овие нешта кои што ги кажавме во второто Петрово послание, второ Петрово послание, третата глава, ќе ги прочитаме 17 и 18 стих. says, You therefore, beloved, since you know this beforehand, be aware lest you also fall from your own es- strength, being led away to the error of the wicked. 18. but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. А вие возлюбени, знаеки го ова однапред, пазете се од измамата на беззакониците, за да не бидете одведени со нив и да не отпаднете од својата утврденост и 18 стих, туку да напредувате во благодата и во познанието на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, нему слава и сега и за вечни времиња. Амин. when someone becomes from They only have this for the Lord Овде, овде наши браки и сестри, го гледаме поведението, однесувањето на некој човек кој што а, од слушател на Словото Божјо, од некој што го имал само ова, сега го има значи и срцето и мислите а, на негова страна и е извршител на Словото Божјо и на волјата негова. Прашањето што ги имам и за вас, а и за себе самиот. На која од овие две групи ние припагаме? На првата група или на втората група? Do you want to be part of the second one or still continue remaining yourself in the first group? Дали сакате да биете во втората група или ќе продолжите да престојувате во првата? Brothers, Being a good listener of the Word of God, you see, concluded in the sermon this morning, you cannot overcome nothing. You will be eventually apostasy against God. Драги сестри, како што видовте на крајот од нашата утринска проповед денес, ако се биде само слушател на Божието Слово, нема да постигнете ништо во вашиот живот. На крај ќе станете самите отпадници. If you will remain solid until the end of your life. Меѓутоа, ако му дозволите на Господа да ви помогне во вашиот живот, да влезе во вашиот живот, да управува со него, тогаш тој е оној кој што ќе ве преобрази од слушател во извршител на неговото слово и на неговата волја во вашиот живот. Tornadoes or no tornadoes, hurricanes or no hurricanes. И без оглед дали постојат или не било какви луњи, торнада а, или урагани, а, вие секогаш ќе стоите цврсто на Божја страна. Бидеќи Бидејќи самиот Господ не вели дека тој доаѓа скоро и носи плата за сите оние кои што таа плата ќе ја примат. So, Тогаш, дали еден кукавица, еден лицемер, man, еден лудак, нечесен човек, неискрен човек, can he is worthy to receive a reward from God? Дали тој ќе прими било каква награда од Господа? Не. Господ ќе ги награди само оние кои што навистина ја исполниле неговата волја во нивниот живот. says, beyond the sun says meaning that when all this is over, And everything that you have been taken away beyond the sun is the mansion that he has for you. Да сетиме како што велеше нашата песна Онад сонце глеј, кога било што што го поседувате на земјата ќе ви биде одземено и од странето, ќе знаете дека таму над сонцето имате еден ваш вечен дом. So I, we need to decide what do we want in our Christian life. Затоа и вие и јас треба да одлучиме што е тоа што го сакаме воопшто во нашиот христијански живот. Да се остане само еден добар слушател на Божјето слово или да се посакува од внатре, од срце и душа да се биде и творец на неговото слово. Are you willing to make that commitment tonight to say, Lord, I want to be a doer of the Lord's of Дали сте подготвени да се определите уште оваа вечер, да ја донесете, да ја направите таа одлука, Господе, ја сакам да бидам творец на Твојата реч. Значи, ќе треба а, да се опашате цврсто, Lord, Lord, Да и решително да му речеме Господа, Господе, јас сакам да бидам исполнител на Твојата реч. И да му речеме дека сето неговата волја да се исполни во нашиот живот и да можеме да победиме за Негова слава и за Негова чест. Дали сакате денес да ја направите, да ја донесете таа одлука? Но немојте да го направите тоа од уста. Направете го од вашето срце. Затоа што ако го направите од срце, само тогаш сте искрени. There are ten steps to reach our that level, to become doers of the word of God. Да погледаме тоа по поинеку на следниот начин. Да речеме, постојат 10 скалила кои што треба да ги поминеме за да станеме исполнувачи на Неговото Слово. И да речеме дека секој од овие скалила си има свој реден број, од 1 до 10. You cannot jump from 1 into 5 into 7 into 10. There's not worth that Не можете да скокнете од првата на петтата и на десеттата скала, така не функционира. Сите 10 скалила имаат свое свое значење, свој смисол во вашиот живот. Немојте да се обидувате да го избегнете вистинскиот редослед, што треба да го поминете. Исто така немојте, за да исполните бојата Божија, да, да се брзате на тој пат, да ги изодите, да ги поминете овие скалила. Едноставно, молете се и тогаш кога ќе бидете подготвени, направете го првиот чекор. Погледнете го вашиот живот. Што и да е, што се случува во него. Ова што вам сакам да ви го кажам денес, браке и сестри, е нешто што им го кажав на моите синови и керки. Кога живеја во Лос-Анджелес, Those two the most difficult, the most critical time in their life. Тогаш моите најстари син и Керка имале во тој момент имале го имале своето најголемо искушение, на, најтешките моменти во најкритични моменти во нивниот живот. И јас им кажав и на синот и на керката when you're driving in your car. So well, whatever I turn the wheel, the car goes. Јас го прашав син ми, сине, што прави автомобилот кога ти го возиш? И тој вели, па кога јас го возам, каде и да завртам со воланот, автомобилот оди таму. So who made the car turn? Is it И кој е тој кој што направил колата да заврти? Јас. And I tell my sons, and I want to say to others. Јас тоа им го кажам на моите синови и сакам да ви го кажам и вам, сите вам, браке и сестри. Значи, пред да се помолиме, да ја употребам уште ова илустрација, што би сакал да ви ја прикажам. Вашиот живот е автомобилот. И ти си тој кој што контролираш твојот живот. Ти имаш клуч во својата рака од автомобилот за со кој можеш да го запалиш моторот. За да направиш да се случи тоа, да го запалиш моторот, значи треба да го да ги направиш следните чекори. Речете му на Господа, Господе, Ова е автомобилот, мојот живот. А моторот на автомобилот е срцето, нашето срце. So you tell me, you your keys the car the Lord, here are the keys of my car, or the keys of the car. И кажете му на Господа, Господе, еве ги клучевите од автомобилот ги давам во твои раце. И речете му, Господе, јас нема да го возам овој автомобил. Јас ќе бидам само патник, во него ти да би бидеш возач. You're going to say to God, I know that you're going to take me some routes or routes that I don't, I don't know about it. Па И треба да бидете решени да му, реч, да му кажете на Господа, Господе, јас знам дека ти ќе фатиш некои кривини, ќе поминеш покрај некои места кои што мене воопшто не ми се допаѓаат, но ти знаеш најдобро каде треба да отидеш. И знам, Господе, дека Твоја намера е да ме однесеш, да ме провозиш по целиот овој пат до небото. И јас нема да се спротиставувам. И јас ќе бидам само патник, значи, јас нема да возам, а тој што вози е оној кој што има контрола од животот, а не вие. Дали сте волни да го направите тоа во вашиот живот. Господе, еве го автомобилот, еве ги клучевите, јас нема да возам, ти превземи. Нема да се жалам, нема да приговарам на било какви патишта по кои што ќе ме однесеш, колко и да се груби или мазни. Ти знаеш што е најдобро or willing to listen and able to handle and support whatever I need to go through. Дали сте подготвени, значи да да бидете послушни и да се справите со било што е, ни што тој ќе ве однесе, ќе ве вози во живот. This because this, I have no make him the Lord to be my Savior. But I do have a problem to make the Lord be the Lord of my life. Ова е некритичниот момент, затоа што не постои проблем, не е толку тешко Господа да го имаме за свој спасител, но тешкото е да го направиме на вистина да биде наш Господ, Господар на нашиот живот. И затоа, токму затоа, имам толку многу кои што го развиваат само увото, со други зборови, само се слушатели на Божјата Слово. Го направиле првиот чекор, да бидат слушатели на Божјото Слово. И понатаму се таму слушатели на Божјето Слово. Не сакајки никогаш да го направат и следниот чекор, да станат творци на неговата реч. И затоа ве молам, пред Значи, пред да ја донесе таа одлука, уште оваа вечер. Биете подготвени да се соочите со сите околности кои што ќе се најдат на вашиот пат, како прилика да го прославите Господа, нему да му воздаете слава и чест. Дали сте спремни да речете да, Господе, јас сакам? without you, no hope, nothing. All going to die. Јас сум спремен да го направам тоа затоа што без тебе јас сум ништо, јас сум безнадежен, јас можам само да умрам. Да Дали сте подготвени да кажете да пред да да клекнеме да се помолиме? Тогаш да клекнеме нашите колена и секој од вас додека он се моли молете се и вие тивко во себе Господ да го исполни тоа во вашиот живот. Thank you. we are being fooling ourselves with this part-time Christianity. Overpaid ourselves pretending to be Christians, pretending to be followers of the steps of the temple. What Jesus said, let whoever who denied himself, who wouldn't get a hold of Christ, meaning the responsibility, their commitment, and all that would involve to be a sincere and faithful servant an instrument and son of God. And what you said and turn around and remember what the eternal rock what he takes to carry that part that I went through, what I suffered from you in your good. Lord, perhaps we are being following you for all kinds of things it is not me, reflect you at all. It's only on selfish mind, our own selfish ways, and our own children. Lord, if when we ourselves For we ourselves come to a conclusion to our lives, Therefore, by Him, we can have confidence. And by willing ourselves to make you in this body, to make you in this body as willing place that you will come, will take hold our heart, our mind, our feet, our behavior, our function as people. But we reflected thy way because you are the one who's controlling the inside of our lives, our hearts, our emotions, and our personality, and our behavior. Never to bring shame on the dealing of us. to give you honor today. Yes.